فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Sva zahvala i hvala pripada našem Allahu Tebareke wa ta'ala jedinom istinskom božanstvu koje je došlo da mu se i bade čini. I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti do dana sudnjeg. A zatim najispravniji govor je govor našeg stvoritelja. Allaha te bareke vočala. A najgore stvari po vjeru su novocarije, jer svaka novocarija je zabluda, svaka zabluda vodi vatru. Poštovani džemate, umete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Hvala Allahu te bareke votala na blagodatima sunneta. Hvala Allahu i neizmjerna hvala Allahu te bareke votala na njegovoj uputi. Hvala Allahu koji nam je omogućio i dozvolio svojom voljom i odredbom da mi veličamo njega te bareke votala u danima hađa i u ostalim danima. On je taj koji upućuje. I hvala mu na tome, alhamdulillah. Kaže Allah, te barek mu ta'ala, inna e'tajna kel kevsar. Mi smo ti, kaže, u istinu kevsar dali. Muslim u svome sahiju, od Enesa ibn Malika, navodi da je rekao, Kaže, dok je bio Allaho poslanik sallalavi sallam sa u džami, pa je, kaže, nakratko zadremo, zaspao i onda se, kaže, probudio, digao glavu, svi uči se. Pa smo pitali, Allaho poslaniće, čemu si se smijao? Pa je on rekao, upravo mi je, kaže, objavljeno jedno poglavlje, suratul Kevser. Pa su pitali, zatim je rekao, Allaho poslaniće, kaže, znate li šta je Kevser? Znate li šta je? A oni su rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, Allah poslanik, to je rijeka s mnogo dobra. Koju mi je, kaže, obećao moj gospodar. To je, kaže, bazen na sudnjem danu. Sa posudama brojnim kao nebeske zvijezde, Allahu akbar. To je, kaže, bazen na sudnjem danu. Sa posudama brojnim kao nebeske zvijezde. Allah samo zna njihov broj. Na koji će, kaže, dolazniti sledbenici, moji sledbenici. Pa kaže, pa će jednom od njih doći će melek sa bićevima i bit će mu spriječeno da dođe. Pa kaže, reći će, reći ću gospodaru, on je moj sledbenik, On je moj sledbenik, Pa će Allah reći, ne. Ti, kaže, ne znaš kakve je on novotarije posle tebe uveo. Ti ne znaš kakve je novotarije on poslije tebe uveo. Pa zatim dalje kaže Allah te barek i vatala salli li rabbika wal har Zato se kaže gospodaru svome ovde stoji u prijevodu moli Ali ovdje sala Zato klanjaj Klanjaj kurban koji Prvo moraš klanjati Nemoj ga klat džaba ako nećeš klanjati Džaba ga koljiš I kažu islamski učinjaci znači da onaj ko ne klanja za koje kurban, njemu će Allah mir na ovom dunjalku, tamo nema ništa. Pa kaže dalje u tefsiru Ibn Kezir, kao što smo ti, kao, kaže gospodar, kao što sam ti, kaže, mnogo dobro dao ovaj kemser, i rijeku, kaže, opisanu, opisanu u džennetu, gdje će, kaže, biti biseri i školjke na obalama, Pa kaže, dalje, tumačeći ovaj ajet, budi, kaže, iskren prema svome gospodaru, kada klanjaš, kada budeš namaz obavljao, budi iskren. I kaže, klanjaj farzove na file Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i kolji kurban, da bi se šta približio njime Allahu te bareke vatala da bi se kurbanom i klanjem kurbana približio Allahu Tebareke Vatala a ne da bi dobio korist na ovom svijetu ili da bi ljudi slučajno zato kaže iskren sa ih glasom ovo radi radi gospodara svoga i zatim zadnji ajet ove sure koji mu je objavljen inne šani eke al abtar Allahu ekber kaže onaj Muhammede koji tebe mrzi, taj će, kaže, sigurno bez spomena ostati. Allahu akbar. Onaj Muhammede in nešanije kehuvel abtar, onaj koji tebe mrzi, vallaj će sigurno bez spomena ostati. Pa su govorili, Muhammed nema sinova, ko će ostati za njega? Jelah te barek ve ta'ala objavljaj im ove ajete. Onaj ko tebe mrzi, on će bez spomena ostati. Onaj ko ne voli sunnet Muhameda sallallahu ve wasallam, taj će ostati bez spomena. Onaj ko ne voli Muhameda sallallahu ve wasallam, taj se neće spominjati. Onaj ko mrzi sunnet, taj se neće spominjati. A zamislite kakav je onaj koji se bori protiv sunneta. Tako treba glavu osjeći. Nema spomena, nego tako se sada rešava. Pa Allah te barek ve ta'ala kaže, Muhammede, ja sam taj koji upućujem. Ja sam taj koji ću dovesti robove preko koji će tebe se spominjati. Ne samo imenom. Da napravimo ajvatovicu tehvid i mevlu, ne valahi, nego spominjanje slijedjenja Rasula sallallahu alaihi ve sellem. To je taj spomen. Pa blago onome ko bude spominjao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Taj neće ostati bez spomena. Zato što Allah te bareke ve ta'ala garantuje da će ostaviti takve blago onome koji uživljava sunet kada sunet zamre blago onome koji želi da oživi sunet kada mnogi žele da zatru sunet blago onome koji želi da održi sunet onda kada želi mnogi da ga zatru i pravo je čudo pravo je čudo Koliko se ljudi bore, a nisu ni svjesni protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Njega nema, on je mrtav. On je poslanik i samo rob Allahov. Njega nema. Zato mislili Allah prevariti. Pa onaj ko želi da spominje Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, mora to da radi na način kako njegov gospodar to traži i voli. Mora. A onaj ko želi da lažu da slijedi sunnet Rasula s.a.v. On neće ostati sa spomenom, nego bez spomena, jer je tražio sebi druge bogove da mu opišu kako se voli Rasul sellem Reci mi ti kako ću Allah obožavat. Ti meni kaži slobodno, ja ulema, ti mi kaži kako da Allah obožavam, ja ću to tako uradit. Jer Muhameda nema šta me briga, ne zanima me takvi će u Allahi propasti. Sunnetu ne mogu ništa. Allahovoj vjeri ne mogu ništa. Iz dana u dan i do sudnjega dana će biti skupine. Biće skupine. U Allahi biće skupine koje će Allah te bareke ve ta'ala uputiti da spominju Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A oni koji lažno kažu da ga vole, Wallahi lažu. Kur'anski ajeti im udaraju glavu. Reci ako Allah volite, meni slijedite i vas će Allah voljeti i grije vam oprostiti. Nema više mjesta obmanama vraćati. Nema više mjesta lijepoj priči. 5 do 12. Nema više milosti prema svakome onome ko dira sunet Rasula sallallahu alaihi sallam. Wallahi nema. Ne možemo se igrati zamočavati fikske propise, fetve Muhameda sallallahu alaihi sellem, stavljati u fetve muftije. Nema tu više igre. Ovo je din, ovo je vjera, Allahova vjera, sa njom se ne možemo igrati. Vala u kerem kome god tu ne budeš ti malo, to je s nevjernicima i svim sortama. Huvallazi arsala rasulahu bil hudava dinil haqqa li uzirahu ala dini kullihi vala u kerem On, Allah te bareke ta'ala, kaže, ja sam poslao, on je poslao poslanika, sa uputom, sa dinom, sa vjerom, sa sunnetom, da bi je uzdigao iznad svih vjera i nevjera, iznad svih gluposti. I pogledajte, ko je garant da će din izaći i da će sunnet Rasulullah sallallahu alaihi sallam čuvati oni koji budu htjeli da čuvaju. Allah te bareke ta'ala. Allah te bareke očala. Allah te I može li ti ko išta? Kada imaš takvog gospodara? Nemoj da ono što vidiš ovde očima svojim od prijetnji i raznih gluposti da te umete da prekineš kariku sa svojim gospodarom ne valahi nikad ne valahi nikad taktičari nikad neće dobro proći zapamtite nikad nisu dobro prolazili ni u vrijeme Rasula sallallahu alaihi wa sallam niti će proći, niti nije ovi izmi mogu da prođu. Nema rezervnih položaja, braćo moja. Nema u sunetu rezervnog položaja. Ja ću tam pa ću vam. Nema tako mi Allaha. Ne može biti stotinu džemata. Jedna je knjiga, jedna je kibla i jedan je poslanik. Razilazimo se samo radi svojih srasti. Samo radi svojih srasti Mrsko nam da volimo Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Nećemo da ga volimo. Lako nam ženu zavoliti, lako nam zavoliti auto, lako nam zavoliti djete, lako nam zavoliti oca, bogatstvo i meke. A Resulullah sallallahu alaihi sallam, ništa nije opisano kako da se voli ko on. Ništa. Slijedi ga pa ćeš vidjeti pa ćeš vidjeti kako prsa budu široka. Nema ehli sunat vrđe mat, braćo moja, nema te gobu nikad. Nikad od suneta ne možeš imati gobu. Ako imaš te gobu do tebe, ovdje nešto nije u redu. Še u Islam ibn Temira ime Ula kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Kakve divne riječi. Moj džennet je kaže u mojim prsima. Ovo je akida ili sunata vrđamata. Moj džennet je ovdje možete mi kidati ruku, možete mi vaditi oko, možete mi prijetiti, možete me ubijati, možete me klatiti, ali je džennet ovde. Ali on ovde. Ne možeš ga ukrasti. Nije ovo i metak. Ne možeš ga ukrasti. Ali da bi ga pohranio ovde, moraš se dobro potruditi. I da bi rekao ljudima, moj džennet je ovde da im se smiješ, on te ubija, ti se smiješ. Svejedno. Zato musliman mora da zna kome pripada. Teško ono ko ne zna kome je džemat. Teško ono ko živa ne zna kome je brat. Teško ono ko radi ne zna zašto radi. Teško ono ko radi ne radi kako radi u Resul Salavom i Selem. Teško njemu. Ovo nisu male riječi. Ovo su vjerodostojne predaje, braćo moja draga. Ovo nisu igre. Islam nije igra, ni šala, ni zabavljanje da nas bude što više, da imamo članske karte i da ti neko soli pamet. Fa'lam enahu la ilaha illallah. Znaj da nema Boga osim Allah. Nauči svoju vjeru. Nauči svoj din. I nemoj kvariti fitru širkom. Nauči kako Allah obožavati pa ćete on uputiti. Pa ćete on uputiti u ono što je za tebe Najbolje. Da bi šta? Ne da bi znao kutubu sita na pamet. Ili hafiz Kur'ana. Ne, nego da razumiješ ovu vjeru. Da bi razumio ovu vjeru. Vi ćete naći orientalista kamaru koji imaju znanja. Govore perfektno arapski jezik. Znaju Buhari muslima na pamet. Hafize Kur'ana bore srti Islama. Je to alim? Ne. Ne. Oni koji su najbolje svalčali Islam su nam dostavili. Pogledajte kad čitamo predaje, Abdullah ibn Abbas, Omer ibn Hatab, Ebu Bekr, Ebu Hurere, ko? Ko prenosi? Kome prenosi? Radi čega su ljudi krv proljevali da do nas dođe hadis ovde? Krv su proljevali, glave gubili i kad ti dođe hadis ušuti, ušuti, nego da samo vidiš njegov stepen, imaš pravo, odakle izvor dolazi i da prihvatiš Allahu u tebare kevtala vjeru. I onda ćeš valla i hodat po ovoj zemlji kao po djennetu. Zašto? Jer onaj ko zna da ima gospodara koji sve vidi, koji sve čuje, koji sve može, koji sve zna, ima li šta bolje? Ima li šta bolje da hodiš u u vlasništvom Allah te barke tala ovom zemljom da si njegov rob da te uputio na sunet zahvalimo Allahu što nismo sufije što nismo šije što nismo novotari što nismo munafici murtedi, keafiri zahvalimo Allahu braćo moja draga zahvalimo Allahu na tome i nemojmo se s time kockati ovaj život je ovako nema ga Kulu nefsin zaika tul meut. Svako živo biće na zemlji će smrt okusiti. Svako živo biće na zemlji će smrt okusiti. Pa se pripremajmo za ove dane. Čuvajte sunet, braćo moja draga. Čuvajte sunet. Sve su teže i teže prilike i neprilike. Ali, teške za onoga ko neće da podnese. Ali ponovo se vraćam, ko je upoznao svoga gospodara sa njegovim savršenim imenima i uzvišenim svojstvima, da li mu može i ko išta? I eto vam odgovor. E ne se Allahu bi kafin abde? A zar Allah nije dovoljan robu svome? Može li ti iko išta? Naudit osim koliko je Allah propisao, to je iman kader. Ne može. Ne može. Ne može, braćo moja draga. Imamo gospodara svog. Kumfe je kum koji radi šta hoće. Koji radi šta hoće. Digni ruke, zamoli ga. Tvoj život, tvoja smrt, tvoji obredi, tvoji kurbani, bajrami pripadaju njemu. Allahu te barek od tala. To je radi njega. I oni koji misle, neko misle, više misle, džaba je govorit. Oni koji se bore protiv sunneta, ovdje su braću ma došli dokaz. Ovo su jasne stvari kod dan. Oni koji se bore protiv sunneta, kaderan. Jer nema tri skupine na zemlji. Samo su dvije. Šetanova i Allahova partija. Treće nema. Samo što šetan ima svoje vojske. Ima vojsku kufra, vojsku širka, vojsku munafika, vojsku onako, vojsku onako, vojsku bidata i tako dalje, tako dalje. Ne mogu vam ništa. Ne mogu nam ništa. Ne mogu nam ništa. Zato što Allah te bareke od tela garantuje za ovaj din. Islama će biti, morat ćemo i ražalostiti. Sunneta će biti, tekbira će biti, bajrama će biti, Ramazana će biti, ibadita će biti, sadake će biti, zato što Allah to garantuje. Brada će biti, nikaba će biti. I kao što je došlo u hadisima, da bi dalo motivaciju mu'minima, Rim mora pasti. Wallahi, on će pasti. Tako nam Allah jednog on će pasma. Tako nam Allah bit će u našim rukama. Kažemo vam sad. Ko što Rasul stala radi sve kada je govorio ashabima prije bitaka, kada im kaže Perzija, sve će biti vaše. U najtežim momentima on njima to govori. Nisu rekli, jedemo Allah poslaniće. Eto, i ja vama prenosim. Jer od ne predaje poslanići sve. Rim će biti vaš. Vala i sigurno. Rim će biti naš. Kako? Šta nas briga? Šta nas briga? Kada Allah odluči da to bude biće. Kun fe je kun. Neka spremaju koliko god hoće. Sve mogu da dignu na noge. Sve može da ustane. Ne valahi. Onaj koji dadne naredi moru. Naredi moru da ide 800 km na sat. I da sravna čitava ko treba zemaljsku kuglu. Onaj će pomoći svoje robove. Onaj koji je vlasnik meleka koji hodaju z bedra i traže imali duša šehida, imali oni kojima treba pomoć. Da zavole gospodara pa im pošalje meleka. Ako bude, poslaću vam hiljadu, deset, stotine hiljada. Kaže gospodar te barek je letala. Pogledajte kakvog gospodara imamo. Koji darne da sunce izađe, da mjesec izađe. Kako ne vide, kako su glupi kako su bezumni. Dive se onome što su oni stvorili, pod navodnim znacima i napravili. A ne vide se mozgu u njegovoj glavi, koga Allah te barke od tala stvorio. I zato, braćo moja draga, onaj ko ne bude spominjao Resula sallallahu alaihi ve sellem na način kako mu je Allah te bareke wa ta'ala propisao naredio, usavršio i blagodatu potpunio, će ostati bez spomena. Uvijek ćemo Allah te bareke u atala, makar to bilo na mjesecu, na svemiru, gdje god hoćete, makar bilo milijarde njih, Allah će poslati samo ako treba jednog da im kaže vi ste na batilu. Mene je Allah uputio, ja moram, vi ste na neistini. I to vam je tako. Zašto? Zato što Allah garantuje što tako biti i on obećao. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mi smo Allahovom voljom i dozvolom i njemu hvala i zahvala. Evo dočekali, mislim da je i drugi, treći Bajram u našim mešidima, u Allahovim kućama, i ambijent kakav je bio jutros možete samo vidjeti u sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi sallam da ti prsa budu lahka i široka od tekbira da nemaš muke i bolan pa stoga ove dane Bajrama braćo moja provedite u zdravlju povedite u jelu i piću veselite se, pjevajte tekbirajte kada idete kroz svoja mjesta. A sahabi Allahova poslanika sam sve kaže, toliko bi čak birali da bi primukli. Da bi primukli. Neka sve bježi ako treba od vas, ali je sunet najpreći. Ne ima stida. I pošto je danas petak, koji, dan koji se poklupio sa Bajram namazom, mi smo Allahom voljom i dozvolom <clears throat> sa našim dajama razgovarali i pitali za mišljenje i oni su nam preporučili i da odaberemo šta je najispravnije i najbolje da uradimo. Pa ću ja vama ukratko, ukratko pročitati ono što su što je meni še i preksinuć poslao. Naime, uh, Ahmed ibn Hanbel kaže učenjaci u El Mugniju, najpoznatija knjiga Hambelijska, Ibn Kudame, kaže da džuma otpada sa onih koji imaju opravdanja poput bolesnika i od onih koji su pristovali Bajram sa imamom. Bajram sa imamom. Ukoliko se potrfi Bajram i Džuma u jednom danu. E sad, e, onako kako su učenjaci nama preneli, s tim, kaže Ahmed Mhambel, da imam ili koga imam odredi danas, znači za vrijeme e, Džume namaza, imam treba da dođe tu i ukoliko da se okrene mukterijama i da pita jesu klanjali svi, bil na Bajram namazu jesu. Ako ima dovoljno ljudi koji nisu bili na Bajram namazu, neko je prespavao ovog jednog razloga, a nisu imali Bajram namaz i klanjali Bajram namaz, onda će imam sa njima klanjati samo dva rekata bez hudbe namaza. Ovo je stav Ahmeda i Hambela. Tako su, tako su nama prenijeli. Dokaz uh, Zaid ibn Erkama, Ahmed i Daud, kaže, kogod želi da sastavi, nek sastavi. Kaže poslani Salavi Salim. Kogod želi da sastavi, nek sastavi. Ebu Hurere prenosi, u ovom, uh, e, poslika Salavicelem, u ovom su vam se danu potrašila dva praznika, pa ko želi, ovo ćemo biti dovoljno, a mi ćemo, a mi ćemo sastaviti. I ovdje dalje stoji da se džuma od podne razlikuje zbog hudbe. I znači, e, islam slučajnici kažu, znači čuli smo jutro s hudbu, imali smo dva rekata, ima, ima još mišljenja po pitanju ovog, dosta ima mišljenja, ali ovaj, kako je meni rečeno da i vama prenesem, znači danas niste, vi koji ste klanjali barem namaz, mi ćemo odabrati to mišljenje, ako će neko drugi, nek ide na džumu namaz, znači ima i to pravo, ali ovaj, odabrat ćemo mišljenje da ko je klanjao Bajram namaz sa, sa, sa dva rekata, nije dužan da klanja džumu namaz danas. S tim, S tim da je najjača predaja i najčušća i podne namaz, oni koji, koji su klanjali Bajram namaz, da ne bi dolazili ovde, da klanjaju podne namaz svaki po nosom. Ovo su vjerodostone predaje. Čak kaže da je Ibn Zubeir rekao, kada su neki došli u toku dana u mešćin, on im je rekao, idite kućama, klanjate podne kod svojih kuća. Ovako su rekli učenjati. Pa ja vama zato govorim i prenosim, da ne morate danas klanjati džumu namaz, onaj ko dođe ili bolje da ostanete kod svoje kuće klanate pode namaz a imam treba da dođe ovdje ili da ako ne može on da pošalje nekog ukoliko bi se pojavio nekog ko nije klanjao Bajram namaz da sa njim klanja dva rekata dva rekata džume namaza zatim o propisu kurbana klanja kurbana ukratko ćemo samo ovaj sinoć me jedan brat nazvao i pitao me pitao me i hvala Allahu ovaj prvo što sam se ja okoristio Hvala Allah koji je dao da se na osnovu, jer pitanja su braća, braća ovaj širjenje zdravlja. Odmah nazoveš učena čovjeka, naučiš ti, nauči onaj i onda preneseš dalje. Pa ću samo ukratko o, o kurbanu. Znači, kurban je vađib za onoga, vađib, uh, sunne vađib, sunne vađib za onoga koje je u mogućnosti zakonje. Od vrijednosti klanja kurbana, kaže poslanje sa celem upitanje, šta su ovi kurbani? Allahu poslanje se celem rekao, sunet vašeg oca Ibrahima, upitan, a šta mi od njih imamo? U vrijednosti njih, kaže, odgovorio za svaku njihovu dlaku pojedan se vam. Allahu ekber. Kaže, upitan, a šta je sa runom? Kaže, Allah posljed se celen, za svaku dlaku runa pojedan se vam. Smisao, znači smisao klanja kurbana je, što se kroz klanje kurbana počne Allahova zadovoljstvo, bliskost i naklonost. Zato kaže, zato se gospodaru svome, vasalili rabike van hafa. Klanjaj i kurban kolji. Zatim, oživljavanje sunneta Božje pravovjeri. Allaho Hristov prijatelja Ibrahima ali i Selam. Zatim, od smisla klanja kurbana je da ovaj, sebi priušiš malo više mjesta za taj dan. Ono, ne mojte pritjerati pol kile dosta. A, svoj, zatim, svoje sam vi zahvali Allahu na njegovim blagodacima, dati im u čovjeku i u stoci. E, propisi vezani za kurban su starost kurbana, da bi bravče moglo se zaklati, kurban treba da bude staro blizu godinu dana. Za kozu važi pravilo da je napunila godinu i da je ušla u drugu. Za devu da je napunila četiri godine i ušla u petu. Nešto sam razmišljao, subhanla, da mi imamo ovde deme, možete zamisliti kako mi svoj narod izašli na kraj. Oko deva se dogovorio šta i kako. Zatim, za goveće da je napunilo dvije godine i ušlo u treću. Zatim, uh, propisi vezali kurban sljedeće, zdravlje i fizička ispravnost kurbana. Znači, može se zaklati ona životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih mahana. Ja ću ovdje izostaviti samo rog koji je išao, učinjani su rekli, rog koji se savio do ona pa idemo u oko. Idem u oko, znači Roman ne može. I onda su učenjaci dozvolili da se skrati taj rog, da mu ne bi išlo u oko. Znači takav kurban je dozvoljen. Najbolja životinja za kurban je, je e, Allah poslanicom je volio najviše Kurban zaklati rogata ona, mrka ih po trbuha, mrki nogu i garava u kočiju. Vrijeme klanja, klanjanja kurban, kurbana je posle klanjanja bajra namaza. Sve prije bajra namaza što si zaklo, slobodno podijeli, nemaš od toga ništa, imaš naroč zaklo, a kao kurban nemaš. Prilikom klanja kurbana je dobro okrenuti životinju prema kibli, naoštiti dobro novo što znate, i nemojte ovaj, onaj kokolje da zakolješ nož, Či zakoniš? Ali mi se klanja nešto otrplo. Da naučiš dobro nož i sad okreneš životinja pripeta, ti su oni nožem na nju kola načetnika, ne može. Malo se, znači, ede bi prilikom klanja, skloni malo nož, ufati životinju na brzinu i brzo kolji. Da naučiš klat, subhanallah. Da znaš kako se kolje. Da, da se životinja i oni koji budeš klao ne pati. Znači, brzo, efikasno i kratko. Zatim, zatim dalje. <clears throat> Pa, posljednji deset dana zelo hidjeta nije dozvoljeno kratiti kosu, dlake i nokte. I ovo je bilo pitanje sinoć brata koji me nazvao, on je zaboravio, on šišao se i pita za kurban, da li je valjan, hoću li, neću li i ovo ono. I mi smo nazvali učenje Alhamdulillah i Allahom mojom dozvolom propis je ovakav. Znači onaj, ko kupio si kurban i spremaš. Znači uslove da ti njega zakodiš, imaš kurban, zaklačeš ga, Međutim, ako si se obrijao, ošišao, skratio nokte, dozvoljeno je treba da kodeš kurban. To ne umanje. I zaborava. I zaborava, znači haram je brijat i, krat, i uh, nokte. Ali ako si zaboravio, bit će ti oprosteno koji kurban. Ti, ako si ovaj, namjerno to uradio, kaže islam skućenjaci, moraš da moliti Allah te barke od tala, znači nema otkupa, nema fidje, Allaha zamoli za oprost, zato što si uradio, i dalje, i dalje kodeš, kodeš kurban. Nadam se da ste me, da ste me razumili i da sam, da sam bio, bio ja sam. Allaha te barak je oćala, molim da nam oprosti grijehe. Molim Allaha te barak je oćala da onima koji su na hađu da im primi hađ. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini srca muslimana na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi vaše kurbane, da primi vaše ibadete. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam ukabuli ukaboli vaš čarud, da vam ukaboli vaš post, da vam ukaboli sve ono što ste dali, žrtvovali, što ćete žrtvovati za Allahu, te barke, te vjeru. I molim Allah da nas učvrsti na islamu, da nas učvrsti na sunnetu i da budemo iduće godine i danom danom sve bolji i jači i čvršći i da više učimo i da nam grehe oprosti. I da vam čestitam bajram riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam te kabel Allahu minna ve minkum neka Allah primi i od vas i od nas Rekao vam, molim Allaha da oprosti imen i vama i poslane dova je Elhamdulillahi Rabbil Alemin.